Obiteljsko gnjezdo. U još jednoj emisiji Obiteljskog gnjezda svim slušateljima internetskog radija Srem želim ugodno poslje podne. Emisija je posvećena mjestima i obiteljima Vukovarsko-srijemske županije koji svojim životom i radom dokazuju da se na ovim prostorima još uvijek može živjeti i uspijevati, te da ne moramo svi otići odavdje. Danas ćemo vam predstaviti selo Slakovci u općini Stari Jankovci. Općina Stari Jankovci ima pet naselja. Stare Jankovce, Nove Jankovce, Slakovce, Orolik i Sremske Laze. U općini živi oko 5000 stanovnika, dok samo naselje Slakovci broji oko 800 stanovnika. Većinsko stanovništvo je hrvatsko, a od ostalih nacija u općini žive Srbi, Mađari, Rusini i ostali. U selu Slakovci smo upoznali obitelj Čutuk, obitelj koja se sastoji od oca Mileta, supruge Stanislave i tri sina koji su svi oženjeni i žive izvan Slakovaca. Dvojica žive i rade u Njemačkoj, a jedan u Vinkovcima. U obitelji Čutog živi i stara majka koja je u svojim 80. godinama. Gospodine Čutuk, recite nam nešto o svojoj obitelji i sebi. Moja obitelj eh, sastoji se od imamo tri sina, e, supruga i mama i ja živimo u obiteljskoj kući u Slakovcima. E, djeca su nam se razišla, otišla trbuhom za kruhom i dvojica su u Njemačkoj, u Dizeldorfu, rade, a treći je e, sin u Vinkovcima, isto tako živi i radi u, u Vinkovcima i povremeno nas posjećuju i evo, žalosno, ali situacija ta kakva je, ošli su trbuhom za kruhom svi. Jesu svi oženjeni, imaju djecu, pošto sam vidjela tu vašu da, unuke? Ponosan sam, e, imam e, četiri unuke i jednog unuka i to mi je e, najveće bogatstvo što, što, što imam. Uz djecu i i pet unučadi, je, to je bogatstvo koje je neizmjerno meni drago. A s čime se bavite, odnosno čega živite? E, ja sam trenutno sad e, u mirovini, ali sam je, e, hrvatski sam ratni invalid, ali sam bio zamrzao svoj status i otvorio sam obrt i da bi mogao školovati tri sina, E, supruga i ja bavili smo se poljoprivredom i stočarstvom. I nazad par godina sam e, se vratio nazad u mirovinu, djeci sam dao kruh e, u ruke i oni su situirani i tako da sam se ja vratio nazad u, mirovinu. I evo, supruga i ja E, sa mamome starome živimo ovdje e, od mirovine, ali s tim e, imamo dosta zemlje. Imamo dosta zemlje koju, koju sam silom prilika morao dati u zakup jer sam imao jednu tešku prometnu nezgodu prije godinu i po dana. Tako da, a inače do tada smo se bavili poljoprivredom i stočarstvom i po prilici smo lijep kapital stekli i moglo se od njega i dalje živjeti, ali evo, djeca su pozavršavala škole, njih e, sama poljoprivreda, stočarstvo nije zanimalo, oni su ošli trbuhom za kruhom i ja bi nastavio dalje raditi, ali evo, ticajem okolnosti, poslije te teške prometne nezgode, ja više ne mogu raditi e, poljoprivredu, tako nešto imamo za sebe i žao mi je, ali evo, tako, tako se desilo i tako to mora biti. E, jeste li vi rođeni Slakovčanin ili ste migrirali u Slakovce? E, ja sam rođen, rođen i supruga e, isto rođena u Slakovce. Moji roditelji jesu migrirali iz Bosne i Hercegovine. supruzini su starosjedioci i ali nas dvoje smo se tu rodili i, i živimo u Slakovcima. Kako se živi u Slakovcima? S čime se ljudi ovdje bave i kakva je struktura stanovništva? Pa bit ću vam ja iskren. Uh, unazad, uh, hajmo reći jedno 4-5 godina, uh, ljudi su se bavili dosta poljoprivredom, stočarstvom, ali Situacija koja je tako, e, takva kakva je u, u Hrvatskoj, e, mnogi su odustali, odustali od poljoprivrede, tako da u selu, ne znam, da li ima deset OPG-a e, koji, koji žive isključivo od, od rada na poljoprivredi ili, ili koji drže stoku. Što se tiče stanovništva, jako malo ima mladih, većinom je 45 i, godina pa nadalje, većinom taka je struktura stanovništva, žalosno, ali što dalje sve, e, sve gore je. Jako malo je djece koja idu u školu. E, u moje vrijeme je jako puno bilo djece, ali sad ne, nema. A kakva je onda po vama budućnost ovog sela? Hoćete li opstati? Pa teško. Po meni, ne znam, hrabri koji ostaju, svaka mi čast, ili ako se nešto ne promijene u, u, državi, ali budućnost sela, mislim po meni da je, da će teško opstati. Jer gledajući, gledajući ja sam evo i tajnik konjugorske udruge, unazad 5-6 godina puno više bilo i konja, puno više bilo omladine koja je, je e, imala svoje konje i bavila se s tim. Mladost je ošla, znači konji su se prodali, ostalo je na, na nas par u udruzi, a tako gledajući i, i, i kud, u kudu jako malo mladih, e, to što je, to su većinom sve ljudi od 40 i pa nadalje godina koji, koji jesu u kudu i sad, eto, na, na prošlim vinkovaškim jesenima nisu se mogli ni okupiti. Baš mi, meni je to izuzetno žao, jer ja inače volim i njegujeme običaje i tradiciju ovoga kraja. Kakvim ocjenjujete društveni život u Slakovcima? Odnosno šta imate ovdje? Evo čuli smo da imate kud, u drugu konja, jel? Pa imamo, imamo, ima kud, ima konjogorska udruga, ima nogometni klub koji tako, tako, ajmo reći, je u njemu 70% je sa strane e, e, dečki koji igraju, imamo udrugu žena, njih bih e, stvarno htio istaknuti, koji e, mislim da drže konce u selu. Po, po, sveme. E, udruga žena njihovi članovi većinom su u svim udrugama. A i kad treba bilo koje udruzi nešto pomoći, kad se nešto dešava u selu, one su te koje su, ako nisu organizatori, oni su tu koji pomažu i e, jako puno. E, to je lijepo čuti. <laughs> pa ja, da budem iskren, e, ja, ja ih svugdje pohvalim. I bio sam par puta i na, na radio Vinkovcima i ne znam, ja je tako, medijski su me pitali i, i, televizija je bila. One zaslužuju, stvarno zaslužuju onoliko koliko, koliko se one trude, trse E, zaslužuju da ih se spomene uvijek e, i svugdje, e, jer stvarno one, one su u biti drže, drže ovo selo. <laughs> A, imate li školu, ambulantu, šta ima imamo, Imamo ambulantu, hvala Bogu da imamo ambulantu i to imamo svog stalnog liječnika, školu imamo do, do 8 razreda, ali u toj školi je jako malo djece, ali evo imamo, imamo to, imamo, ne znam, e, zaboravio sam reći, i zaboravio sam reći za vatrogasce, čiji sam i ja član, ponosan sam, oni su isto tako jako vrijedni e, i uspješno rade većinom, većinom e, što, ovo što se dobije sredstava normalno od općine ali to je jako malo, e, onoliko koliko bi trebalo društvo da opstane. E, snalazimo se, odnosno naši ljudi, e, upravni odbor, snalaze se, ima, ima prijatelja, donatora, vamo, tamo i tako da jednostavno društvo opstaje na taj način, jer da nije toga ne bi sigurno mogli biti u selu i živjeti i raditi. A što vam najviše nedostaje u selu? oko čega bi odgovorni trebali da vode računa recimo? Pa u selu jedino, ajmo reći, e, pa čujte, nestašica je novca, ja to razumijem, ali mislim da možda bi država trebala malo više povest brige o istoku Slavonije. Trebala bi nam, po meni, kanalizacija. Zašto? Pa, Otpadne vode, problem je u tome što otpadne vode. E, sve ono što e, septičke jame su se zaštopale. A rješenje gdje se to može odlagati, crpljenje i to sve, jako je daleko od sela i to je jako ne, nemoguće e, izvesti. Tako da ljudi kubure najviše sa tim. Još nije to, ne, hvala Bogu, ne ide po ulicama, po kanalima, ljudi se snalaze, i ovo i ono, ali mislim da bi trebalo e, o tome povez brigu. Imamo, pa koliko toliko mislim da imamo e, e, infrastrukturu sređenu osim kanalizacije. A kako se kriza očitovala u vašem kraju? Kako, recimo, zaustaviti iseljavanje, po vašem mišljenju? Jer je i iseljavanje očita posljedica toga. Pa bilo bi dobro otvoriti radna mjesta, pružiti mladima priliku da se zaposle, da mogu raditi i privređivati, jer ja znam reći e, mojoj djeci, a i oni to meni kažu, da sunce e, ne grije jednako kod nas u Hrvatskoj i Njemačkoj. A to je pod navodnicima jer ja vjerujem da je drugačija e, situacija, da se nešto promijeni, da bi se njih puno vratilo u Hrvatsku. Po meni je, po e, taj problem radna mjesta za mlade. Mhm. Kako oni tamo su se snašli u Njemačkoj? Pa moja su djeca visoko obrazovana. Oni su inače e, hotelijerstvo završili i oni, oni su tamo lijepo se snašli, ali tamo se radi od jutra do sutra, tamo, tamo nema društvenog života i tamo se sasvim drugačije odgajaju djeca nego ovdje. Moj sin e, srednji, on zna po četiri dana da svoje dijete s njim ne komunicira, vidi ga na spavanju, kad dođe, i kad odlazi, isto tako ga vidi na spavanju. Težak je tamo e, e, kruh, težak, jako težak kruh, ali evo, tu, mu, se nije pružala prilika da bi mogao zasnovati radni odnos, stalni radni odnos, šest godina, jedan i drugih su e, bili pod ugovorom i kad je trebalo da, da im se da, da potpišu ugovor o stalnom radnom odnosu, poslodavac je tamo prebacio u drugu firmu, papirnato, a fizički su ostali na istome mjestu, ali su bili na rukovodećem kadru u milenih hotelima u Opatiji. što biste savjetovali svojoj djeci oko egzistencijalnih pitanja ili općenito mladima u selu? Mislim, vaši su već odrasli, pa... Moji su odrasli, šta bi im savjetovao? Ovim mlađima koji su još tu. Da se mene pitalo, Možda ni moji ne bi otišli. Meni srce puca iskreno rečeno što su oni otišli. Ja bi im e, savjetovao, ako mogu da ostanu, ali silom prilika, silom, silom prilika e, i moja su djeca, a i druga su otišla, jer ne, teško ih je vezati ako nema radnih mjesta. Znači, kruha ako nema, teško je tu omladinu zadržati. Znači trebalo bi se otvoriti puno više radnih mjesta da bi se zadržalo e, tu našu mladost koja, koje još tako malo ima da bi e, ipak e, ta Slavonija ne bi se desilo kao u Mađarskoj. Ja sam prije 7-8 godina išao, išao s jednim prijateljem kupiti traktor u Mađarsku. Njihova su bila sela pusta. I taj čovjek od koga smo mi kupili nema rekao, kaže da, kad budete, kaže i vi Evropska unija i kod će se to desiti i pravo je bio. Jeste. Kako izgleda vaš radni dan, odnosno imate li hobija, priuštite li si večernje izlaske u grad, ljetovanje na moru i sl. Pa supruga i ja, mi smo puno radili. Mi smo sebi osigurali sigurnu starost. A tako i sad. Poslije te moje prometne nezgode, mi smo odlučili putovati. Mi putujemo, pa jedno 7-8 puta godišnje mi odemo u, razne destinacije, a većinom to je, e, to je ajmo reći, e, Hrvatska i rodni kraj mojih roditelja Hercegovina i dole Bosna Livno. E, mi si možemo, kažem, e priuštiti da možemo otići i volimo. A što tiče izlazaka, pa e, o, izađemo s društvom supruga i ja, supruga ne toliko koliko ja, ja sam inače član e, i tajnik konjegovske udruge, imam svoje konje, e, bez mene se ne mogu desiti e, događaji, evo sad, baš sad je vrijeme pokladnog jahanja, to ne može proći bez mene, manifestacije Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni e, u, u, u sklopu događaja što rade šokački rodovi e, Vinkovci. Ja to sve popratim e, i to volim i hvala Bogu da si možemo to priuštiti i ja kažem imam dva konja i to mi je, to mi je hobi, to mi je radost, a mogu vam reći i to mi je lijek, ja sam E, čovjek koji je, koji je bio šest mjeseci na klinici u Rijeci, na psihijatriji i mene su moji konji izliječili. Teško je to ljudima objasniti, ali e, meni je moja doktorica rekla, mile radite, kaže ono što volite i imajte, ono, e, imajte hobi onaj koji volite. I ja sam je, stvarno je nju poslušao i evo, da mi se nije desila ova prometna nezgoda, ja nisam, e, javno ovako sad govorim iskreno, meni su lijek za smirenje bili moji konji. Kako se zovu? E, imam, e, konji se zovu Meri i Sokol. To su, ajmo reći, naša stara imena, ali ja imam lipicance koji imaju A knjigu, i oni sasvim drugačije, ajmo reći, e, drugačije se vode u knjigama, a ovo je, ajmo reći, njihovo ime, naše, kućno ime i, zovu se Meri Soko. <laughs> Krasno. E, Jel ih jašete ono, svaki dan ili šta radite? Pa, da budem iskren, ne jašem svaki dan dok nisam e, stradao. Ja sam znao često zajašiti, kako sam stradao, ne, ali često, često E, ih upregnem. Evo i prije nešto što ste vi došli, prije jedno sat i pol vremena, ja sam se vratio, jedno dva sata sam ih tjerao i okupao sam ih i pripremio sam ih sutra za tovarnik, e, u tovarniku je pokladno jahanje. I sutra ću biti e, u, tovarniku sa zapregom svojom na pokladnom jahanju. Pa to je zaista lijepo. I, jel vi mislite da oni komuniciraju s vama? Ja ću vam sad nešto ispričat, e, možda će mi se vaši slušatelji e, malo i nasmijati, reći ovo ono, ali onaj ko konje, ko konje e, poznaje, je konjima živio i, i, će mi to povjerovati. Ujutro kad se ja dignem, moji ukućani mogu se dignuti, otvoriti vrata, po dvorištu hodat, konji čute. Ja samo kad izađem iz kuće, van, na trem, ili ganak, kako ga ko naziva, moj pastuh rza, javlja se, a za njim i kobila. To su moja djeca pokušala, e, provjeravala i pokušala da, da, da se njima jave. Oni su znali po 5-6 puta izaći. Ne, ja sam uvatio samo rukom se za kvaku, moji konji. Da li osjete? Nešto je, ali to je ljubav e, obostrana i ja prema njima i oni prema meni, to nije za vjerovat. <laughs> Krasno. Ovaj, kakve odnose imate sa susjedima u selu? Ehm, jel se ljudi druže, idu jedni kod drugih? Kako to kod Pa, da budem iskren, eh, mi ovdje imamo izuzetno dobre odnose u, u, u komšiluku. Kad, kad eh, smo radili više poljoprivredu, a i sad, mi niko, nikoga nismo zvali da, nam, da, da dođemo jedan drugome pomoći. Mi smo samo vidimo ako susjed nešto radi, mi odmah idemo svi jedni drugima pomoći. U selu, a čujte, selo ko selo, uvijek neko s nekim nije, nije e, u najboljim odnosima, ali što se tiče naš moga komšiluka, ja ga ne bi mijenjao za ne znam šta. Ja kažem, za mene je moj djede rekao, kaže, e, sinko moj, komšija ti je najveći rod. Ja sam ga pitao, dida, pa kako to? Kaže, dok ti dođe rodbina, kad ti gori kuća, kaže, komšija ako te nije priskočio, a on ti je najpriči. Znači, mi se držimo tu u našem komšiluku stvarno toga i tako je stvarno kod nas. Izuzetno se ovdje poštivamo i ne znam da neko s nekim nije u dobrim odnosima kraj recite nam kako vi vidite svoju budućnost ovdje. Hoćete li ostati u Slakovcima, hoćete li otići u Njemačku kod djece ili um, mislite li da će vaša, vaši sinovi doći jednog dana ovamo? Ovako, sad ću vam ja iskreno reći, ja odavde ne idem. Ja sam previše proveo e, života ovdje da bi napustio. A vratio sam se prije mjeseci nešto dana iz Njemačke, odem kod svoje djece e, i tako smo sa, e, sa starijim i srednjim sinom sam pričao i su mi ovako rekli, tata, mi želimo ovdje zaraditi mirovinu, ali starost ne želimo provesti, bez obzira koliko E, koliko djece imali i, i, da će naša djeca ostati tu u Njemačkoj, ali gleda, gledat ćemo ako se bilo šta promijeni u Hrvatskoj, vratit se, jer kaže društveni život i ljepota života nigdje nije kao u Hrvatskoj. Tako i ja. Ne bi ovu našu slavonsku grudu mijenio za ništa. bićom vam ja iskren, ali to je tako. <laughs> Pa vi ste i branili. Pa jesam, ja sam branitelj i ponosan sam na to, ali kažem, ja sam malo. Malo sam dao u odnosu na one koji dali svoje živote. Hvala im, ali mislim da da su možda čak i uzaludo dali te živote, jer ono što su oni se borili i, i svi mi drugi, nemamo to što, za čega smo se borili. Pa nadajmo se da će biti bolje. Pa ja se nadam i duboko e, vjerujem u to, jer e, moj, moj djed je uvijek znao reći, sinko moj, poslije kiše mora doći sunce. Pa će to biti sad, sutra ili za deset godina ili za dvadeset, ja vjerujem da će e, te glave usijane sazrit i da će shvatit da ljepotu ove naše Hrvatske treba iskoristiti i ne dopustiti da naša mladost ide širom svijeta. Žalosno je, ali ja, ja se s tim nikako ne slažem i ponavljam, ja ne mogu se pomiriti ni sad što su moja djeca ošla van. A drago mi je od njih kad sam čuo da će se oni žele vratiti, žele vratiti na rodnu grudu jer sami su rekli, ovo nije život za nas. Moramo osigurati sebi kruh, ali život, oni koji smo mi e, naučili i odgojeni, to nije za nas. Eto, gospodine Čutok, zahvaljujem vam se na današnjem eto, iscrpnom razgovoru